trenutno oruh Boži sa je boraveći sa prvosveštenom. Dakle, prorok Boži Samuilo, boraveći sa prvosveštenikom, starozavjetnim, čuje glas tri puta tajanstveni, ne znajući koga to zove, pa mu je onda prosveštenik rekao, kad ti se ponovo javi, onaj koji te poziva, a ti kaži, govori gospode, sluša sluga tvoj. Tako je prorok Samuilo i učinio i gospod mu je otkrio tajne velike, učinio ga je svojim izabranikom i svojim svjedokom izabranikom u izabranom Božijem narodu. Pa evo i naša braća, Žarko i Davor, i oni su čuli sla i glas gospodnji, priziv gospodnji u svoja srca, su taj priziv pohranili, njime prosvjetili svoj um. I evo i oni preponavljaju pred nama riječi proroka Samuila, govori gospode, sluša sluga tvoj. To jeste smisao poslušnika ili kako mi kažemo Srbi, iskušenika, onaj koji se isprobava na putu gospodnjem, isprobava se u vjernosti Hristu Bogu našem, u spremnosti da uzme krst svoj i da hodi za gospodom po riječi gospodnjoj, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka me slijedi. To je smisao iskušaništa, to je smisao poslušništva, poslušanja, posluškivanje riječi Božije, otvorenost srca i uma i duše za Božji poziv, za Božji glas koji nam se javlja i otkriva i koji nas priziva da hodimo za njim koji je put istina i život i da sami sebi jedni druge njemu prinesemo na dar Hristu Bogu našem. Neka bi vama dvojici novim poslušnicima crkve Hristove i gospodnje i poslušnicima podario gospod snage i kretosti i vjere i strajnosti na putu kojim ste krenuli na putu Hristovom. Rečeno je kod apostola Pavla ko izdrži to do kraja taj će se spasiti. Ne kaže ko izdrži do nekog vremena. Pa se onda pokoleba nego samo onaj koji do kraja izdruži koji do kraja održi svoje obećanje i svoju spremnost da sluša glas gospodnji koji neprekidno ponavlja riječi proroka Samojla, Govori gospode, sluša sluga tvoj, neka Bog i vama dade tu spremnost da slušate riječ Gospodinu i da idete za gospodom u sve dane vašeg života i u vjekove vjekova. Amin. Svjati Bože, svjati krepki, svjati besmrtni, pomiluj nas. Svjati Bože, svjati krepki, svjati besmrtni, pomiluj nas. Bože, svjati krepki, svjati besmrtni, Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu i Minu i Kristu, vijek i vijekova, presvetne Trojice, pomenos, Gospod, osti vijek naša, vladika, prosti bez zaključa, sveti posjeti, celi naši naših odoravi, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Oče naši, žije jesi na nebese, da sjatica ime Tvoje, da prije je Tvoje, da bude volja Tvoje, jako nebesne zemlje, zemljaš nasušni, daž nam i ostavi nam dovolj naši naše jako ženi, nikom našim,